العظيم हीअ एकहठि आयत जो आख़िरी हिसो पढ़ियोसीं हुन खां पोइ ॿाहठि आयत खां वठी चोहठि आयत ताईं सभई आयतूं आख़िरी आयत हुई चोहठि आहे पढ़ी छॾी फ़िलहालु हाणे ॾिसूं केसि ताईं पहुचूं था माना कंदे फरमाई पंहिंजो सलाम जी आख़िर में जेका घरनि में दाख़िलु थियण वारी आयत हुई हुनजे आख़िर में फरमाई त सलाम कयो हिक ॿिए ते पंहिंजो फैज़ा दख़ल तुम बुयूतन पोइ जॾहिं वञो कंहिं घर में त सलाम अला अनफ सिकुम त सलाम चओ पाण में आहे त दुआ आहे जेका तहियत त आहे पंहिंजी ग्रीटिंग आहे अलाह जे तरफ़ां मुबारक अथनि तयब अथनि मु बरक़त वारी आहे ईअं चवणु बरक़त वारो अलाह तव्हांजे हुन घर में बरक़त थींदी जंहिंमें माण्हू ईअं कंदा रहंदा ऐं या भली आहे तयब आहे पाक आहे ख़ज़ारिखुबल आया त अलाह ताला फरमाय त ईअं असीं पंहिंजूं आयतूं पधरियूं था करियूं पंहिंजूं निशानियूं पंहिंजो कलाम अलाह जो जेको हुकुम आहे अखाम आहिनि अलाह ताला जा उहे तव्हां ते पधरा था करियूं तार त नसीहत अक़ुलु हासिलु करियो सम्झ वारा थियो हुन खां पोइ मोमिनून जेके ईमान वारा जेके आहिनि उहे आहिनि उहे आहिनि जेके जन ईमान आंदो अलाह ते रसूल ते अलाह ते रसूल ते ईमान आणणु अलाह ते रसूल जे हुकमनि अलाह जे हुक्मनि ते ऐं रसूल जे हुकमनि ते हलण जो ॿई ॻाल्हियूं ज़रूरी आहिनि हीअं त असां रुॻो क़ुर ते थो हलां बसि हाणे अहिड़ा माण्हू ॾिठा आहिनि मूं पैदा थिया आहिनि इहो ग़ुलाम परवेज़ जेको आहे हिन इहो मसाला पैदा कया आहिनि त हदीस जेका आहे अलाए कूड़ी आहे अलाए सची आहे हीअ आहे उहा आहे इन करे हाणे ख़बर न आहे हिनखे फॉलो कजे न कजे हाणे इन करे हदीस खे छुटो बसि कढी छॾियो पंहिंजे हुन मुंहिंजा सनत खे इमामनि खे सभिनी खे जेके आहिनि पंहिंजा फ़कीर आहिनि उनजी ॻाल्हि खे छिटो हाणे तईं पाण अकुल वारा आहियो ऐं बसि क़ुर खे परियां खां सम्झी ऐं जीअं तव्हांखे वञिणो आहे करिणो आहे तीअं बसि कयो हाणे अहिड़ा मूंखे पुॻा आहिनि माण्हू ॿ टे हथ आया आहिनि मूंसां जिठियूं कयूं अथऊं पोइ हाणे भरी जान छॾाई हाणे रब रफ़ाक जेको आहे पंहिंजी पनाह में रखंदो अहिड़ा माण्हू आहिनि हिन करे अलाह ऐं रसूल जो त ईमान ॿिन्ही ते आणणु ऐं उन्हनि ॿिन्ही जे हुकमनि ते अतात करण ते हलणु उहो तमामु ज़रूरी आहे असांखे कहिड़ी ख़बर आहे त अलाह को आहे की न आहे की उन क़ुर को मोकिलियो आहे मोकिलींदो रहंदो आहे न आहे इन करे असांखे इहो सम्झ में ॻाल्हि आई आहे रसूल पाक सलाहु सलाह असांजे साम्हूं हिकिड़ो मिसाल आहे हुन पेश कयो आहे त इहो अलाह ताला मूंखे मोकिलियो आहे उनखे जॾहिं असीं सचो सम्झूं था तॾहिं क़ुर खे सचो था सम्झूं हूअं त असांखे कहिड़ी ख़बर हुई त को क़ुर आहे की न आहे किथां आयो आहे कंहिं मोकिलियो आहे केरु आहे किथां खणी आयो आहे असांखे कहिड़ी ख़बर आहे त इन करे रसूल पाक सलाहु रसम खे हिन इक्वेशन मां कढी छॾिबो त बाक़ी छा रहंदो पोइ क़ुर बेमाना मतिलबु वेदा बि आहिनि होॾा तौरात बि आहे होॾां इंजील बि आहे घणेई किताब आहिनि पोइ माण्हू को बि करे सघे थो हथु हथीसि थी सघे थो रसूल पाक सलाह खे कढी छॾिबो याने नुक़्ते में जा पोइ माण्हू छुटो वञ उम्मत मुहम्मद सलाह जे इस्लाम जा न आयो माण्हू बरहाल पोइ इहो चकर आहे तव्हांखे रसूल पाक सलाह छॾे थो कंहिं अमृत जामे जे लाइ अमृत जाम माना हिकिड़ो कॉमन काज़ को आहे हुनजे लाइ सदि थो थिए त सभई माण्हू अचनि था हाणे यूरोप वारा इहे उहे जेके आहिनि को वबा को आफ़त का अचणी हुई को सॾु थींदो हूंदो त उहो चर्च जो बेल वॼाईंदा अहिड़े नमूने ख़ासि नमूने सां हाणे असां त बांग पोइ चवंदो बांग ॾियनि था या सॾु थिए थो अमिर जवामिन कर करे माण्हू सॾु करे थो पोइ रसूल पाक सां असांजे ज़माने में ईअं हो असांजे ज़माने में बि को माण्हू ख़ासि मौक़ियो आहे त माण्हू सॾु करे सघे थो सॼी कम्यूनिटी खे बाबा हीअ ॻाल्हि आहे हिन ॻाल्हि ते हीअं करिणो आहे त उन वक़्तु जॾहिं सॾु थिए थो त वक़्तु फरमाए थो अल्ला ताला हिते त वञी छॾे न वञो वञो हलिया हू जंहिं सॼो आहे तव्हांखे ॾिस हिते त रसूल पाक सलाहु जो अहवालु आहे त जंहिं सॼो आहे रसूल पाक सॼो आहे तव्हांखे उन खां जंहिं वञणु चाहियो त पोइ इजाज़त वठी वञो जीअं तव्हांखे तकिड़ा आहे को कमु आहे को ॻाल्हि आहे को तव्हांखे रीज़न आहे त पोइ वञो हलिया पर जेसि ताईं महफ़िल बरख़ास थिए ऑफिशली रसूल पाक सलाह चवे त भई हाणे ताईं वञो या तव्हांजो जेको लीडर आहे उहो तव्हांखे चयो भई हाणे ठीकु आहे ख़तमु थी ॻाल्हि मीटिंग खे पर ख़ासि था कयूं हाणे हलो त पोइ उन वक़्तु माण्हू हले न त जेकॾहिं अॻु में कंहिंखे वञिणो आहे त इजाज़त वठी वञे ऐं रुसल पाकिस्तान खे चए ऐं दुआ कराए मतिलबु त इहे ॿई ॻाल्हियूं हिन में अचनि थियूं वॾा कानूम आहू जॾहिं साणसि गॾु आहियो अला अमिर जामिन कंहिं ख़ासि मामले अमर जाम गॾु कयल कम में त लम य साबू पोइ वञ हलिया न वेंदा कयो वेंदा करियो वञो न हलिया हथा आई अस्थ आज़े नूहो जेंसि ताईं इजाज़त न वठो हाणे इजाज़त हिन सूरत में घणी दफ़ा आहे फलाणी ॻाल्हि जे लाइ बि इजाज़त वठिबी फलाणी ॻाल्हि लाइ बि इजाज़त वठिबी अंदरि दाख़िल थियण लाइ इजाज़त वठिबी ऐं महफ़िल मां उथण जी बि इजाज़त वठिबी ईअं छॾे न वञो ओचितो उथी हलियो वियो हलियो माण्हू पोइ वेठो ॻोल्हे जेको जंहिं लीडर जंहिं सदायो आहे पाक सदायो आहे या ॿियो जेको माण्हू तव्हांखे जंहिं लीडर तव्हां ॻोठ राज वारे हुन सॾायो आहे उहो ॻोल्हियो ॻोल्हे फलाणो माण्हू केॾांहुं वियो हुन में ख़ासि कमु हुओ अञा मूंखे ॻाल्हि चवणी हुई हुन माण्हू भई उहो अलाए केॾांहुं वियो उहो वियो हलियो वियो हलियो त माना इहो कमु हुन ख़राबु कयो इहो ईअं न करणु खपे हुनखे छो जो का ॻाल्हि हुन सां करणी हुई उहो माण्हू हलियो वियो हा छा कबो यस इन लदीन यस्ता ज़ीनूक यस लदीन जो मिनून लाइ जेके तोखां इजाज़त वठी ऐं पोइ वञण जी कोशिशि कंदा त उहे बि बराबरि ईमान वारा आहिनि जेकॾहिं ईअं माण्हू लिक चोरी हलियो वियो हलियो पंहिंजो पोयां पासो वठी ॿिए हंधि आहे हिन ई हिन में जा आहे मतिलबु त हीअं लिकी ऐं छिपी हलिया वञनि त भई सभु तोखे ॾिसी न वठे असां हुआसीं एग्रीकल्चर कॉलेज में वॾो हाल जंहिंखां पोइ वरी असां वटि वियासीं पोयां पोइ वरी मतिलबु उस्तादु वरी हिन पासे नज़र फिरायासीं खिड़की मां निकिरी हलिया हलिया वञूं हलिया भग अघु त हाणे ईअं मतिलबु त उहो बिना इजाज़त अचे मतिलबु त आहे उहो माण्हू त मिस कंदो उहो क्लास उहा ॻाल्हि आहे जेका थी ॻाल्हि त हींअर भॼी वञिबो अहिड़े नमूने सां लिकी त मूंखे ॾिसे न उस्तादु लठे मथां मथां पादर हाणे मूंखे पोइ इन करे लिकी छुपी हलियो वञिबो वरी उस्तादु किथे आहे हाज़िरी <laughs> भरी पई आहे कोन हमरा पोइ अहिड़ा कमु पाण कंदासूं हाणे अहिड़ा मतिलबु त जेके मेथ्यूर ॿार माण्हू आहिनि उनखे अहिड़ा कमु न करणु खपनि जेके ज़िमेदारी वारा आहिनि माण्हू अमिर जाम जेके इजाज़त वठी वेंदासीं ॿारु मूंखे इजाज़त ईंदो वापिरा वञ या ॿियो को लीडर जेको हूंदो उहो चवंदो वञु पाक सलाह चवंदो ठीकु आहे तोखे इजाज़त आहे तूं वञा बिल्लाए उहो रसूल ई उहे बराबरि अलाह खे रसूल खे मञनि था फ़ैज़स्ता एज़नू खां टियों दफ़ो हिते ई हिन में टियों दफ़ो आहे फ़ैज़स्ता एज़ अनूक पोइ तोखां इहे नबी पाक वसलम तोखां जॾहिं इजाज़त वठनि हिज़न वठनि लिबाद लिबाइद हिम पंहिंजे कंहिं मामले जे अथनि हुनखे को सबबु आहे हुन मामले जे लिहाज़ खां वठनि तोखां इजाज़त फ़ज़न लिमन महीनो पोइ जंहिंखे तोखे वणे कंहिंखे तूं इजाज़ ॾे या ईअं न त जेको इजाद घुरे थो त हुन सभिनी खे ॾेई छॾि पर ॾिस कंहिं खां कमु आहे कंहिं इजाज़ वरिती त हुनखे चओ न तव्हां तरसो तव्हां में बि थोरो कमु आहे मुंहिंजो या तव्हां हीअ ॻाल्हि ॿुधी पोइ वञो या ॿियो को आहे हुनखे वञिणो आहे त हुनखे चओ हाल तूं ठीकु आहे तूं भले वञु पर जंहिं ते तव्हांजी मर्ज़ी यानी पोइ फ़ैसिलो आहे लीडर ते यानी बि पाकिस्तान ते फ़ैसिलो आहे त कहिड़े खे इजाज़त ॾिए वञण जी फौरन कहिड़े खे रोके रखे भई तूं का तूं तरस थोरो त हुनमें अञा घणो कमु आहे मुंहिंजो रहियलु त इहो हुनजी मर्ज़ी आहे लीडर जी मर्ज़ी आहे उस्ताद जी क्लास में मर्ज़ी आहे हुननि जे लाइ इस्तफाकु जेके घुरनि था अलाह ताला तोखे बख़्श कंदो पोइ हुनजो इस्तफ़ार घुरिबो हुनजे लाइ रसूल पाक सलाह जंहिंजे लाइ इस्तफ़ार घुरे त हुनजी त बेड़ा ई पार थी आहे हुनजे लाइ हुनजे लाइ कमु सभु सणवा थी विया हिन अलाह गफ़ूर रहीम बेशक अलाह ताला बख़्श करण वारो आहे ऐं रहीम करण वारो आहे हाणे इहा थी ॿीहठि ॿाहठि नंबर आयत इहा वॾी आयत आहे हाणे उन खां पोइ चए थो लाथ जालू दुआ दुआ रसूल बैन क बाद बादा अल रसूल पाक सलाहु जो सॾु जेको आहे तव्हांखे जॾहिं करे थो कंहिं ॻाल्हि जे लाइ त उनखे मामूली सॾु न सम्झो जीअं पाण में हिकु ॿिए जे सॾु खे सम्झंदा आहियो त हू फलाणो थो सॾु करे पोइ वञा न वञा मुंहिंजी मर्ज़ी फलाणो सॾु थो करे ऐं वञा न वञा मुंहिंजी मर्ज़ी आहे या हुते बीहां या वञा न छा दुआ दुआ जी माना सॾु माना त हुन वक़्तु अचो या मतिलबु कोठ मोकिले थो या तव्हांखे सॾे थो त मतिलबु पोइ उहा उनखे मामूली न सम्झो या रसूल पाक सलासम तव्हांखे सॾे थो तव्हांखे ज़रूरु अचिणो आहे जेकर नथा अचो पोइ कमु ख़राबु आहे ख़ूब ॼाणे थो जेके खिसकी वञनि था पासो वठी पोयां ॿियो ॾिस ॿिए ॿियो अॻियां करे माण्हू उनखे पोयां हलियो वञे माण्हू इहो थियो इहो त सल खिसकी वञणु साईं लिखियो आहे वीरवाले साहिबु खिसकी वञनि था बेनकुम लिवाज़ आहे पंहिंजे ॿिए जे आड़ में वरी आऊं त वञा थो हलियो हाणे ॾिस हाणे उहे माण्हू मुनाफ़िक़ कंदा आहिनि मतिलबु जेको ईअं खिसकी थो वञे हलियो रसूल पाक सलाह सां आयो आहे बाक़ी पाण दुनिया में जेके आहे हिकु ॿिए सां कयूं था जिथियूं त पोइ हाणे अलाह बख़्शींदो पर पोइ उन में बि जेको अदब आहे उहो आहे या उस्तादु आहे उन खां सिखणो आहे मुर्शिद आहे उन खां सिखणो आहे या लीडर आहे हाणे मतिलबु त का ख़ासि ॻाल्हि आहे उन त उन में हुन सां मुआफ़िकत करणी आहे हुनखे मदद करणी आहे त पोइ ईअं आहे बाक़ी हाणे हुन खां भॼी जान छॾाइणी आहे त पोइ त हाणे माण्हू लिकी भॼी वेंदो खिसकी खिसकी वञण लिवाज़ फल इहा ज़रील लधीन यो ख़ालिफ़ून आहिनि अमरी पोइ ॾिजणु घुरिजे उन्हनि खे जेके मुखालिफ़त कंदा रसूल पाक सलाह जी मुखालफ़त कनि था उन्हनि खे हज़र करणु घुरिजे डपु करणु घुरिजे ख़्यालु ख़्यालु करणु घुरिजे ॾिजणु घुरिजे उन हुकुम जे छो जो उन उन ते अलाह ताला ॾमर ईंदो अन अमरी अन तुसीब ऐं फितनतुनि जे मथां हुननि ते को फितरूं अची वञे थो मतिलबु जंहिं जेको माण्हू ईअं करनि कंदो बि रसूल पाक सलाह सां ख़ासि हीअ ॻाल्हि लॻे थी पर हाणे ॿियनि जे लीडरनि सां मतिलबु ॿियनि हालतुनि में लॻंदी पर हाणे उते अहिड़ो को आज़ार थिए या न फितरत थिए या न थिए उन में बि फितरूं आहे भई हिकिड़ो माण्हू छॾे थो वञे माना हुनखे बि हुन ते भरोसो कोन्हे हुन ते वणेसि कोन्ह थो या कंहिं बि ॻाल्हि सां वञे थो हले निकिरी ॿियो माण्हू हुन हिकु मतिलबु ममता पहुचे हुनखे खे नुक़सानु फितना जे नुक़सान हिकिड़ो टेस्ट ट्रायल जेको आहे टेम्पटेशन हुन में फितनूं थियो युसीब हुम ऐं नलीम या मथां को अज़ाब अलाह ताला वटां अचे रसूल पाक जे हुकुम जी इन राफ़ी करे माण्हू भॼी वेंदो हलियो जान छॾाए किसकी वेंदो हलियो त हुन ते मथां को अज़ाब अचे अलाह ताला जो हिन करे हिन ॻाल्हि खां बचणु खपे अला इन बेशक जेकी बि ज़मीन में आहे जेकी आसमान में आहे सो अलाह जे लाइ आहे अलाह जे लाइ माना अलाह जी मिल्कियत आहे हुन लाइ ईअं कोन असां वटि आहे अलाह खे ॾिनो न तुंहिंजे लाइ साईं ॾियूं था तोखे या अलाह सलाह साईं हीअ तोखे असां ठाहे था ॾियूं इहो कोन माना हुन माना त ठाहियो बि न आहे ख़लकियो बि न आहे ऐं हुनजी मिल्कियत आहे पोइ अरबी में ईअं चइबो आहे त उन जे लाइ ले ले हीअ किताबु जेको आहे फलाणे लिखियो आहे माना उन लिखियो आहे पर उनजे लाइ अरबी में चइबो त ले फलाणे माण्हू हिन फलाणे माण्हू जे लाइ आहे जे लाइ माना जी मिल्कियत आहे उन लिखियो आहे अला इन अंथुम अलाए इहो ॼाणे थो जंहिंखे तव्हां आहियो जंहिं ते तव्हां आयो कद यालम मां अंथुम अल कहिड़े ख़्याल ते आयो कहिड़े फ़िक्र ते कहिड़ी ॻाल्हि ते आयो के मतिलबु तव्हांजे दिलि में छा आहे उन यानी why are you doing this why are you suggesting this or whatever तव्हांजे दिलि में जेकी आहे उहो अलाह ताला खे ख़बर आहे त छा छो था भॼो या छो था खिसको छो था सॼी अलाह खे ख़बर आहे अलाह ताला वटि मोटंदो त हिन ॻाल्हि जी तव्हांखे ॿुधाईंदो खिसकी भॼी विया हुया हीअ थियो हलिया अलाह ताला हुन ॾींहुं क़यामत ॾींहुं तव्हांखे ॿुधाईंदो त तोखे नबी बि पाक सलाह हो तुंहिंजे लीडर तोखे सॾियो तुंहिंजे मुर्शिद तोखे सॾियो तुंहिंजे फलाणे माइटु मिटु अबे अबा अमा तोखे सॾियो पर तूं कोन आहे त पोइ तोखे तोते ही सु तोते हीअ ॻाल्हि आहे पोइ हाणे तूं हुन जवाबु ॾे कदी आलम वियो यूर जऊ न लहे न बीहमि हुउमि बेमा अमिल हुओ पोइ तव्हांखे अलाह ताला ख़बर हुन ई ॿुधाईंदो जेको तव्हां अमल कयो आहे क़यामती ॾींहुं हुनखे तोखे माउ तोखे सॾु कयो तूं आहे कोन तुंहिंजे पीउ तोखे सॾु कयो तूं आहे कोन तुंहिंजे मुर्शिद तोखे सॾु कयो तूं आहे कोन तुंहिंजे दोस्त अबा बि हू हुन वक़्तु तूं आहे कोन भॼी जान छॾाए वरी वियो किसकी पोइ हाणे छा कयो शइ आलिम अलाह ताला हर शइ जो इल्मु रखे थो हर शइ जो ॼाणे थो हाणे हिते सूरत ई पूरी थी थिए हाणे असां माउ वर्दी रहमत लफ़सील था पढ़ूं इस्लाम जे मुतलिक़ ॻाल्हि कईसूं पेई अॻु में मावरदी रहमत फरमायो त पंहिंजो औरतुनि मतिलबु त औरतुनि घर में त पंहिंजे औरतुनि खे त कबो सलाम पर हाणे घस में माई ॾिसण में आई त मर्द खे न जुगाए जो हुनखे सलाम चए पर माई मतिलबु सुञाणे थी हिनखे मर्द खे त सलाम करे भले हिकिड़ो इहो ख़्यालु पर पर चऊं त उमर रज़ी अलाह ताला अब्दुला बिन उमर जेको आहे सो सलाम कंदो हुओ माइयुनि खे बि मतिलबु त छोजो बुज़ुर्ग हो कंहिं ज़माने में ॿारु हुओ रसूल पाकिस्तान ज़माने में नंढो हो त सभई उन वक़्तु मां सुञाणदियूं वरी हाणे सभु मतिलबु सभिनी खे सुञाणे उहो सुञाणे तंहिं करे उहो सलाम कंदो हुओ औरतुनि खे मतिलबु हिन में का ख़राबी कोन हुई हुनजे ख़्याल में <clears throat> पोइ ॿी ॿी ॻाल्हि इहा चई पंहिंजो काल हसन कान निसा अल रिजाल भला इस्लम नसन बसरी भले औरतूं सलाम कनि मर्दनि ते पर मर्द सलाम न कनि मतिलबु औरतूं आहिनि त हुन ते न पर पंहिंजूं आहिनि घर जा भाती आहिनि त हुन ते सलाम कबो उहो कान उमर यूसलम अल निसा अब्दुला इबिन उमर औरतुनि ते सलाम कंदो उनखे फ़रीक़े आख़िर कान ओला त चए ॿियो इहो बि आहे कौल त पंहिंजो मायूं अणॼाण मर्दनि खे न सलाम कनि न को मर्द सलाम कनि अणॼाण औरतुनि खे छो जो सलाम करण अहिड़े नमूने सां वरी मुआसरत जो तरीक़ो त निकिरे थो पंहिंजो कम्युनिकेशन वरी ॻाल्हि वधंदी अॻिते इन इंदिल्ला फी अरबा अलाह वटां तइयत आहे हिन में चारि इहो आहे यानी सलाम अलाह अलतर अलो नालो आहे त इहो हिकिड़ो आहे ॿी ॻाल्हि सां तहयत ग्रीटिंग करणु अल्ला ताला जे अमर में माना आया थी त मोटा जे थो जो जवाब थो ॾिजे इहो दुआ आहे ॼण ॿिन्ही तरफ़नि खां अलाह ताला जे तरफ़ां दुआ चोथों कॉल इहो आहे तव्हां सलाम था कयो ऐं तव्हांखे सलाम जो जवाबु मिले थो मलायक हुन में शामिलु थियनि था उहे सलाम जो जवाबु ॾियनि था ऐं पंहिंजो इहो तव्हांजे लाइ सुवाबु आहे अलाह ताला वटां इहा ॻाल्हि मुबारक जी माना ॿ मानाऊं <clears throat> तमामु तव्हां घणो सवाबु तव्हां थो मिले थो जो मुबारक आहे उहो ॿियो ॿियो मतिलबु इहो आहे त लमा युरजी मिन सवाब दुआ त इहो आसिरो रखिजे थो त दुआ जो सवाबु मिलंदो हुन में इहे ॿई मानाऊं निकितियूं ॿियो तई बि थियनि हुन जी मानाऊं आहिनि पहिरियों इहा त लमा आहे मिन तईअ बि आइश बि तवास ज़िंदगी जेका सुहिणी गुज़रंदी हुन सां मतिलबु सलाम सां सलाम कबो इंसानु सलाम कंदो रहंदो हिकु ॿिए ते استغفر लहम अलाह इन अलाह गफ़ूर रहीम हाणे माना थो करे वैज़ा कानू माहू अला अमरिन जामिन हिन में टे कौल आहिनि पहिरियों इहो त अनल अमर जाम जमातल वल ईदान वल इस्तिस्का वकुल शैन यकून फी हिल ख़ुतबा इहो अमल जाम उहे आहिनि जो ईद जा ॾींहं या जुमे जा ॾींहं या अमल जाम या इस्तिसका जॾहिं पाणी जे लाइ अलाह ताला खे वॾाइबो त या अलाह मां मींहुं विसा मींहुं इस्तिसका ऐं ॿियो जेके बि कमु कुल शइ यकून फी ख़ुतब जंहिंमें ख़ुतबू पढ़ियो वेंदो इस्तिसका जे हुन में बि खुतबो पढ़िबो इहो इहा इहा बिन थो चए ॿी माना त जहाज़ जे लाइ सॾु जॾहिं थो थिए सभु कंहिंखे वञिणो आहे हुकुम थो थिए अचो सा जहाज जे लाइ ज़ैद बिन असलम थो चए ऐं टियों हुयो तात अलाह अलाह जे तात जे लाइ सॾु थिए थो त रहमत अलाह चए थो सभिनी खेसि ताईं जेसिताईं इजाज़त न मिले तव्हांखे इजाज़त न घुरो रसूल अल सां ॿ ॾींहं न वञो हलिया साईं रसोल तव्हांखे जो इजाज़त न ॾिए शहने रसोल खे ख़िताबु आहे त जॾहिं तोखां कंहिं सबब जे करे इजाज़त घुरनि था मां सॼी आया थी हाज़ा ब्यास बि मां यरा ऐं यराज़ारम हुननि जो कहिड़ो उज़र आहे हुननि जो कहिड़ो सबबु आहे वा नियात हुनजी कहिड़ी नियत आहे हुन जे लिहाज़ खां हुनजो जवाबु उनजो थींदो पर उहा अन हाज़ा रहाज़ा फी उमर बिन रज़ी ख़िताबी रसोल खे तबूख जे जंग मे हज़ खां सुवाल पंहिंजो इजाज़त घुरी ऐं हज़र सलाह इजाज़त ॾिनई रसोल सलाह फ़ाइज़न हो फिर रुजू इला अल पंहिंजे घर लाइ वापसि मोटल जी हुनखे इजाज़त मिली ऐं रसोल चयो अंत पोइ अलाहं बे मुनाफ़िका मोहरताब चयईं पोइ के के माण्हू एतिराज़ु कंदा हुआ तीअं असांखे घुराए थो वरी हीअ थो करे थो करे فاستغفر لهم الله يعني لم لمن أذن له من المؤمنين ليزول عنه باستغفاره ملامة الانصراف قال قتادة هذه الآية ناسخت قوله تعالى عفى الله عنك लिमा आज़िनत लहोम हीअ आयत आई जेका छो छोरनि हुनखे इजाज़ लिमा आज़िनत लहोम अलाह बख़्शे तोखे لا तजलू دعاء الرسول بينكم كدعاء بعدكم दुआ ان बादन معنا تو माना थो قول تعالى لا تجلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعدكم بعدا في تي قول النمج بيرو أنها نهي من الله عن التعرض لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بسخاته لأن دعاه يوجب العقوبة وليس كدعاء غيره ख़राब ॻाल्हि जे लाइ सॾु न कजे मतिलबु रसोल सलम खे जो रसोल सलम जेकी चवंदो नी दुआ मक़बूल आहे त अहिड़ी ॻाल्हि जे लाइ न दुआ घुराइजे ॿियो असांजी अंदरि हू नहा में न अला दुआ दुआ रसूल अलाह बिल ग़लति वल जफ़ा वल बिलख़सूस सख़्ती सां रसोल पाकल खे सॾु न कजे ऐं अहिड़े नमूने सां ठले ऐं ख़ुज़ू ऐं तज़ल पंहिंजी निठाई निवरत सां रसूल पाक ऐं नचजे मोहम्मद या मोहम्मद या नबी अलजा चवनि जहादरो हिन जबता मतिलबु देरि करणु करण इहो न कजे कदीमीन लिवाज़ आहे जुमे कीअं मुनाफ़िको आहे जेके सॾ में वेंदा भॼी वेंदा लिकी भॼी वेंदा मुनाफ़ी अस्कल जुमत जुमे जुमे जो ॾींहुं माण्हुनि ते तमामु घरो लॻंदो हुओ मुनाफ़िकनि खे बहदूर ख़ुतबती ऐं ख़ुतबू ई ॿुधण उहो बि हुनखे ॾुखियो लॻंदो हो हिन करे हाणे असांजे ज़माने में माण्हू अचनि था की मूं जहिड़ा घणेई आहिनि जेके जहिड़ो ख़ुतबू जो पूरो कंदो मोल मोली साहब पोइ ई पहुचंदो राम फरमाया त जुमे जी नम आई ख़ुत अधु निमा ख़ुतबो आहे अधु निमाज़ आहे ॿ रकातूं आहे चईं रकातुनि जे बदिरां ऐं ख़ुतबे में माण्हू न पहुतो त हू जेके फ़रिश्ता लिखनि था हिसाब किताब उहे पंहिंजो वञी दफ़्तर बंदि करे वेही था रहनि पोइ माना हू आयो रुॻो निमाज़ में वीचारो ॿ रकातूं पढ़ियूं पूरी निमाज़ कोन्ह पढ़ी चारि रकातूं पढ़णु खपे ख़ुतबो कोन ॿुधाई हिन करे मतिलबु त हिन जो सॼो सिलसिलो ई ग़लति आहे जेको माण्हू ॼाणी वाणी माण्हू इतफ़ाक़ सां को माण्हू देरि सां पहुतो पोइ त हाणे ॿी ॻाल्हि आहे पर जुमे जी निमाज़ ते ख़ासि करे देरि सां पहुचजे त जीअं ख़ुतबो पूरो थी वञे पोइ आऊं पहुचां त पोइ इहा ॻाल्हि जेका आहे सा ठहे कोन्ह थी ऐं पंहिंजो हुनजे लाइ फरफ़ायां त इहो इहा जेके माण्हू कनि था ऐं ॿियो फरमाई त के माण्हू जहाद खां भॼंदा हुआ पोइ हुनजे लाइ इहो आहे त भई जहाद में अचनि ऐं ॿियो जो कॉल हसनिज़ीर अल जो रहमता कॉल हुओ लिवाज़नि ऐं फरारनि जात खां भॼी वञनि माना काल अहसान बि न साबितु हा उनखां पोइ ان ख़ालिफ़ून ان अमिर पोइ उनखां उहे उनखे दपु करणु घुरिजे जेके اللہ नबी पाक सलाह जे हुकमनि जी मुखालफ़त कनि था हुन में हिकिड़ी माना आया त इहो ख़ालिफ़न अमर अलाह जे अमर